باب الأئمة وما يتحملون عن المأمومين باب بعدي باب ائمه هست ائمه جمع امامه وأنتك حملش مكنا از مأمومين تجوز امامة كل مسلم من حر وعبد وكبير وصغير وبر وفاجر اذا کان عاقلا یحسن الصلاة میگه جایز است امامت هر مسلمان آزاده باشه برده باشه بزرگ باشه کوچک باشه نیکوکار باشه فاجر باشه فرقی نمیکنه زمانی که عاقل بود یحسن الصلات نماز خوندن و خوب بلد بود نه اینکه نماز خوندن بلد نبود احناف در مورد عبد نظرشون فرق میکنه خب در مورد صغیر هم که البته تفصیلاتی هست ولا تجوز امامت مجنون ولا کافر میگه امامت دیوانه و کافر جایز نیست ولا يجوز ان يؤم الأخرس والأرت والالثغ والامیو الا لامثالهم و جایز نیست که امامت بکند شخص گنگ و شخص شکست زبان گرفته سخن ها گیر میکنه ارت والالثغ الثغ بازم اونیه که در زبان شکستگی هست بگونه ای که حروف و تغییر میده مثلا به جای سین ثا میگه به جای را مثلا غا میگه مثلا به جای قاف کاف میگه والامی و همچنین امامت شخص امی سواد الا هم مگر برای هم نوعانشان مثلا دو گونگ بودن یک گنگ میتونه چیکار بکنه دو تا پیرمرد بی سواد بودن میتونن برای هم دیگه چیکار کنن یعنی امامت بکنه آخه تو منطقه خودمون مثلا ده تا پیرمرد هستن که هیچ کدوم جرئت نمیکنه بره خود خب درست سبب شما در سطح همید ولی تنهایی که نماز میخورید همون نماز تنهایی تو برای دیگران بهتره دیگه ولا تأم امرأة ولا خنثى لرجل ولا خنثى میگه امامت نمی کند ببین یه مسئله این ولا تأم درسته لا لا نفیه ولی به معنی انشاء یعنی امامت نکند خبر به معنای انشاء این تو کتاب فقه خیلی هست و امامت نمی کند یا نکند ها امامت نکند زن و خونسا برای مرد و برای خونسا و یجوزو أن يأتم الصحيح بالمريض المصلي جالسا أو مستجعا إذا كان بصلاته عالما وجائز است ان يأتم اقتداء بكني شخص سالم الصحيح شخص سالم و جایز است که اقتدا بکند شخص سالم به مریضی که نشسته نماز میخونه یا خوابیده نماز میخونه ولی زمانی که به نمازش عالم بود ولا يسقط عن المأموم فرض القیام بمرض الإمام میگه ساقط نمیشه از شخص معموم از شخص مقتدی فرض قیام به خاطر مریض بودن امام اینه که امام نشسته میخونه ایستادن از معموم ساقط نمیشه و یجوز ان یعتم المتوضع بالمتیممی والمکتسی بالعریانی و جائز است که اقتدا بکنه شخصی که وضوع داره به امامی که تیمم کرده است و شخصی که معمومی که لباس پوشیده به امامی که اوریانه و اذا بانه ان الامام کافر بطلت صلاة المأموم ولم يكن ذلك اسلاما من الامامی دیگه زمانی که مشخص شد روشن شد آشکار گردید که امام کافره نماز معموم دیگه چی میشه چون امام دیگه اسلام نداره امام اسلام امام اسلام نداشته ولو كان الامام محدثا او جنبا لم يعد المأموم الا في صلاة الجمعه میگه اما اگر امام وضو نداشت محدث بود آه درست درست و اذا بان ان الامام الرجل امرأة و امام الناطقی اخرس و امام القارئ امیون اعاد المأموم صلاته میگه زمانی که آشکار گشت که امام مرد زنی بوده و امام ناطق بی زبان بوده و امام قاری بی سواد بوده منظور قراعت ها بی سواد یعنی قراعت خوندن بلند نیست منظورم بحث نوشتن نیست اعاد المأموم صلاته میاد مأموم نمازش رو چکار میکنه اعاده میکنه البته اگر مثل خودش باشه که اون داستانش جداست ولو كان الامام محدثا او جنبا لم يعد المأموم إلا في صلاة الجمعة اگر امام محدث بود یا جنوب بود معموم نمازش رو اعاده نمیکنه مگر در نماز جمعه احناف میگن اگر وضو نداشت یعنی بود نمازش رو اعاده میکنه معموم این در خود صحابه بزرگوار هم مورد اختلاف بوده بله و اعاد الامام صلاته فی الجمعه و مگر در نماز جمعه میگه در نماز جمعه معموم هم میاد نمازش رو چکار میکنه اعاده میکنه و اعاد الامام صلاته في الجمعه و غیرها عامدا کان او اما خود امام اما خود امام نمازش رو چی در جمعه چی در غیر جمعه اعادش میکنه حالا چی اون عمدی بوده اون محدث بودن و جنوب بودنش چی از روی فراموشی بوده چون خودش که فرق میکنه که از شرایط نماز اصلا وضوعه فراموش که هم کرده باشه شرط با فراموشی ساقیت نمیشه رکن و فرض به از روی فراموشی ساقیت نمیشه اذا صلى رجلان اعتقد كل واحد منهما امامة صاحبه صحت صلاتهما و زمانی که نماز خوندن دو شخص هر یکی از اون دوتا اعتقاد داشت که اون یکی دیگه چیه؟ امامه مثلا دو نفر با هم نماز خوندن به این گمان که این فکر میکرد اون امامه و اون میگفت این میگه نمازشون صحیحه ولو اعتقد كل واحد منهما الاعتمامه به صاحبه بطلت صلاتهما اما اگر هر یکی از این دوتا اعتقاد داشتن چه چیزی رو معموم بودن رو اینجا نمازشون چیه؟ صلاتو ما نمازشون باطله متوجه شدی این این بر این باور بود که اون معمومه و اون گفت این و اذا سها المعمومو خلف امام سقط عنه سجود السهوی و زمانی که سهو کرد معموم اشتباهی کرد معموم پشت امام در نماز جماعتی مقتدی خطایی کرد میگه اون سجده صحو ازش چی میشه ساقط میشه ولو سهل امامو کان علیه و علی المأموم سجود السهوی ولی اگر امام صحو کرد خطا کرد چیزی رو فراموش کرد آه اگر امام فراموش کرد بهتر صحو به جای خطا فراموشی معنی کنه اینجا دیگه هم بر امام و هم بر معموم سجده صحو هست پس صحو امام بر هر دوتا میاد ولی مال مقتدی ساقط میشه و یجوز ان یصلی المأموم فی سطح المسجد بصلاة الامام فی اسفله و جایز است نماز بخونه معموم در سطح مسجد در بالای مسجد به نماز امام امامی که در زیر هست امامی که در چه هست وفي اسفله بصلاة الامام في علوه و در پایین نماز بخونه به نماز امامی که در بالایش قرار داره الان دیگه این حالت زیاد پیش میاد دیگه نه با طبقات مختلف ولا يجوز ان يصلي في دار تجاور المسجد ولا يجوز أن يصلي في دار تجاور المسجد بصلاة الإمام في المسجد إلا أن تكون الصفوف بينهما متصلة میگه جایز نیست نماز بخونه در خونه که مجاور مسجده جایز نیست که نماز بخونه به نماز امام یعنی اقتدای به امام بکنه امامی که در مسجد هست مگر که صفوف بین آنها چی باشه وصل باشه آه مثلا این خونه مجاوره با مسجد صفوف صفها با هم چی هستند متصلن میگه اما اگر متصل نبودند در خونه های همسایه نمیشه با امامی که در مسجد نماز میخوره اقتدا بکنه این هم شد بحثه